Maria Bartelemon, ancau conata kiel Polly Young, estis angla cantistino, componistino cae clavallo danto. Si estis parto de conata angla familio de musicistoi, quiu includis plura in profesia in cantistoin cae organistoin. Si en Londono, kier la plei iuna la ses filinoi de Charles Young cae lia gino, ciui estis famai cantistoi cae organistoi. Si crescis en Dublino, ce la heimo de sia onclino Cecilia Young, cae sia etso, la componisto Thomas Arne. Estis citio onclino, ciu zorgis pri sia musica educado, cae ciu helpis construis sian carieron ec de la agio de ses jaroi kiel mir infano, Maria faris sian sur seneian debuton en Dublino, en Elisa, opero verkita de sia onklo Thomas Arne. Lau Dublin Journal, Miss Polly Young, ses diara knabino, plesurigis cae Si havas dolcian melodian vocion, accentis sia in vorto in con granda giustezzo, cai cantis perfecte en tempo cai melodio. De tiam si movigis en la plei alta il musicae rondoi. Sia cantado estis tre admirita, e sia dec iaragio si aperis en Londono in Covent Garden en la satira opero Beggars Opera. Post tri iaroi, si cantis cae ludis la clavicenon ce la Drury Lane Theater en la pastora la teatrajo de Spring. Poli Jan, decfar au decvin iara, cantis roloin en italai operoi ce la King's Theater en High Market, quie sia estonta ezzo, la Franza violinista François Hippolyte Barthelemont y dirigento dirigente del orquestro. Ĉi la granda itala castrato Giovanni Manzuoli, con quio Maria studis cantadon Maria Peris en y pasticho operoi, aro de opera y arioj kiuj includis arioin de la germana klavarludanto kaj componisto Johann Christian Bach. Li estis la gvidanto en la moda musica vivo de Londono, grande urbo, es floranta musica culturo, includis profesiain kaj in concertoin, music eldoneioin kaj pian fabricadon. ciam Maria Jan estis dexes jaraja, last minuti si devis interveni en opero de Baldassare Galupi ce la King's Theater. La gazeto public advertiser opiniis che quancam si havis nur quelca in horo in porlegi sian rolon, si ricevis grandan aplaudon, cion la lia cantistino profitis dum la tuta zizono. Fine de la sama zizono, si cantis en nova etala opero Pelopida, per cui sia abaldaua elzo François Hippolyte Barthélemon debutis qui el componisto. En la agio de dexepi iaroi si geed sigis cun li. Signorino Maria Barthélemon daure estis favorata de la publico. Fakte, en la sepdeca iaroi, si estis shaine la sola angla ne itala cantistino acceptata in Londono. Si, cae sia etso, cune concertis en plurai gravai concerteioi. Ili inclusive rangis beneficia in concertoin, ciel cutime faris ciu la playstar y artistoi con la aprobo de la publico, kiu rigardis ilin el recompenson por la bona servo. Ili javis filinon, Cecilia Maria Bartelemon, quiu instruita kaj instigita de sia patrino, anco farigis cantistino kaj componistino, partoprenante cune en presentado. presentadoi. la familio entreprenis faman turneon tra Germanio, Italio cae Francio, dum ciu ili presentigis antau la regio de Napolo cae la regina de Francio, Marie Antoinette. Estis en tiu sama tempo che Maria Bartholomon publicigis sian unuan vergon aron de ses dumovai sonatoi por clavaro cae violono. Gi estis humile dedicita al sia mosto la regino, competenta clavarlo tanto. La publicajo havis considerindan successon cae estis reeldonita quar iaro poste. Maria eble verkis pli de instrumenta i pezzoi, sed la nura y alia y partituro y quiu y daure pluvivas, estas chiu y vochai, bedaurinde malmultai. multai. Si ses cantoi en la angla cae la itala, por vocho con violono y cae piano au archa quarteto, publicigita circa un mil naudec sen dube estis parto de sia propria interpreta repertuaro. La volumo estas dedicita a la grafino de Salisbury cae adresita a longa listo de aristocratoi cae elstarai musicistoi. Maria Bartlemont eble ancau verkis alia in componajoin quiu estis presentitai cae eble private copiitai cae distribuitai ciel estis la cutima metodo, sed gis nun estas conatai nur la eldonitai titoloi.